En ja, hulle was, ne, amal saam met my saamstem. <clears throat> Those Were The Days. Nou ja, soos ek op my uh, lismaker, my program lismaker noem, is dat vandagse program lismaker gaan als oor een name. Nou nie hier noewendig namesname nie, ek sien ek het hier mansname ook, uh, Fernando en uh, uh, Norman, ja, enzovoorts, enzovoorts. Maar in elk geval meestal vrouwename en die program is uh, in sy algeheel nou saamgestel dier een jury, jury uh, uh, Swanepoel, en sy reprimand my, sy sê, ek sê van uh, Judy daar in uh, Centurion, en toe kom sy nou terug in oog mense, as die see sal my nooit weer skoon was nie. Uh, sy sê, ek bly in Pretoria in Olympus. Ok, so sy is nie van Centurion nie, sy is van Olympus. Uh, maar uh, jy weet, hierdie mense trek ook so gereeld, dan hierdie week is hulle hier, daai week is hulle daar. Mens kan nie tret hou met waar hulle. Oor sy was op een stadium Kempten ook, ek onthou dit. Maar in elk geval, ons stap aan met die program en uh, ek het net toe denk ek aan, as ek nou een langer tyd gehad het, of as ek uh, van die begin af recht gedink het, so ek kon uh, kyk waar oor elke liekie gaan, jy weet die, die meisie, en waar kom sy vandaan? Hoekom nie? Maar in elk geval, ek het toe nie, so, ons gaan maar na luister na die program, en die eerste een op ons draaitafel, uh, die meisie sy naam is Ajeen, nou dit is een liekie wat dier uh, Rod, Rod Marvin McKeown uh, op 29 april 1933 eh, is die ou gebore en 29 januari 2015 is hy oorlede. Nou, Amerikaanse dichter, sanger, liedjeskrijver en komponist. Hy was een van die top uh, uh, verkoper dichters in die Verenigde Staten gedurende laat 1960s. Ok, nou hy het onder andere hierdie liedje geskryf en uh, uh, ja, daar is meer as 60 miljoen boeken van sy dichters sukses ook verkoop. Uh, dit is een, uh, hoe noem hulle dit, een suksesvolle verkoper die. Ok, ons luister na Jean, soos gebring dier Rod McKeown. MUZIEK clouds are so low, you can touch them. singing I'll still be waiting Jean, Jean The roses are red All the leaves have gone green And the clouds are so low You can touch them and so Johnny G. G. Rustig daar, dit is Rod McEwen en hy het vir ons gesing Jean, oor die meisie, Jean. Die volgende ene op die draaitafel is die Hollies. Nou ja, uh, uh, nou, uh, uh, Graham William Nash. Graham William Nash. Hy is gebore 2 februari 1942, is een Engelse-Amerikaanse muzikant, sanger en liekieskrijver. Hy is bekend vir sy lichte tenoorstem en sy bijdraas as lid van die Hollies, wat hy ook gehelp stig het, ne? En uh, ja, Crosby, Still en Nash is die ander groep. Nou Nash was in 1964 tot 1966 met sy eerste vrou Rose Eccles getrouwd as deel van een binnengrap het uh, haar van uh, die 1968 Likie Jennifer Eccles is dit geïnspireer. So kom ons luister na Jennifer Eccles van rrr, rrr, uh, eh, nee, die Hollies, die Hollies, hoekom nie? Kom uit! Thank you. What's next? Andy! Thank you. Oh! Thank you. Thank you. Thank you. Okay. <laughs> Please. Never Rhea. mind, okay? You keep clapping if you want to clap. Come on. Fantastic. We, uh, we wrote a number about three months ago about a young lady called Jennifer Eccles. And uh, yeah. hey, hang on. Can it, can anyone whistle? Can you whistle? Let's hear you. There you go. So okay, okay. So you can whistle. <laughs> so right, every time, every time. See that? Hush. Every time we say Jennifer Eccles, you have to whistle, right? So we're gonna go. Here we go, kid. One, two, three, four. One, two, three. Yeah! White chalk written on red brick. Our love told in our heart. It's there, trying the play. dawn. I love Jennifer Ackles. I know that she loves me. I love Jennifer Ackles. I know that she loves me. Jennifer Eccles, een baie swak opname daar van die Hollies, en uh, ja, hulle probeer ook maar die crowd involve in hulle vertooning, en uh, op een mate het hulle dit recht gekry. Ok, nou, <clears throat> hierdie is vir my een van die beste folksongers van alle tye, en ek praat natuurlijk van John Denver. Nou, Henry John Duchendorf, gebore 31 december 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997. <clears throat> Bekend as uh, John Denver, hy was een Amerikaanse sanger, liekieskrijver, acteur, activist en humanitair. Uh, en sy grootste commerciële sukses as solosanger was um, vanaf die 1970s was hy een van die gewildste akoestiese kunstenaars van die dekade en tegen 1974 was hy een van Amerika's best verkopende kunstenaars en All Music het Denver beskryf as een van die meest geliefde kunstenaars van sy era. Ons luister na hom en hy doen Annie's song. Nou ek het al evers het ek gelees dat hierdie het hy op een van hierdie kabelkarretjies daar met die sitplekke het hy op hom gesit en so oor die Alpe uh, en, uh, het hy uh, gerei met die ding en toe kom die liekie in sy gedachte op en toe skryf hy hom daar terwijl hy daar sit op die uh, uh, op die wat noem is hy wielikies uh, uh, uh, stoele wat uh, die skeers meer, meer opgaan om te gaan ski daar van die boekant af. Maar in elk geval, dit is waar hy geskryf het. John Denver sing oor sy vrou en die song. Hier kom hy. You fill up my senses Like night in a forest Like the mountains in springtime like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again, come let me love let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love. love like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my sails. as hy, dit was John Denver en hy het gesing oor sy vrou Annie, wat hy uh, op die kabelkarretjie gecomponeer het. Uh, nou, uh, ek sien hulle sê dat hy was een activist ook en ek kan nie dink dat hy enige agressieve houdinkie in hom het nie, hy het altyd so pacifist gelijk. Oké, okay, ons stap aan, hier so is ene, ek weet uh, Lynette, Lynette, uh, jy sal van hom hou, as jy ingeskakel is, eh, jy het hom al voorheen aangevra. Dit is die Seekers, Australiaanse popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese uh, popgroep of muziekgroep om uh, groot album verkoop en suksesstatus in die Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten te behal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekende of hulle bekendste uh, bate, soos een mens haar maar kan noem, Judith Durham op vokale, en soms het sy ook klavier en tamboerijn gedoen, Ethel Guy op uh, eh, contrabas en koor, Keith Potke op uh, eh, 12 straar uh, eh, snaar kitaar, banjo en koor, Bruce Woodley op kitaar, mandolin, banjo en koor. Ons luister na Georgie Gill van die siekers. Lekker, you can always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell. A little bit. Hey there, Georgie girl. There's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. Georgie Girl, daar van Judith Durham, van die Seekers, en uh, ja, dat is altyd iets wat verloor gaan met uh, hierdie live opnames, wat hulle, jy weet, uh, daar is nie die rechte klanktoerusting om een ordentelike weergawe van die liekie op te neem nie, maar uh, daar jy, omdat uh, Judith, uh, Judith uh, Durham omsing, is hy magnifique Ok, ons, o, ek sien Hanley, ek sien jy is uh, op en jy is ingeskakel en uh, ja, ek sien uh, jy is reg. Ek het uh, my advertentie vir die uitsending het ek op die omroepersgroep gesit en nie by die luisteraarsgroep nie. Oeps, uh, ja, nee, om verskoning. Uh, ek glo die, die omroepers weet allemaal ek saai uit. Hulle het nie een uh, reminder nodig nie. Eh, uh, so in die uh, luisteraars, die wat ingeskakel is, hulle is die mense wat weet van die program en is hulle wat wil luister. So, uh, is nou te laat, ne? Ok, ons is uh, by Miek Foster en Tony Allen van Ierland Hulle vermaak ons met die volgende. Die Adieuse Farm strek al 45 jaar. In die tyd produceer hulle 30 albums met een verkoop van oor die 22 miljoen plate wereldwijd. Uh, tydens hulle Suid-Afrikaanse tour raak hulle versot op ons Suid-Afrikaanse weine en ons mensese gasvryheid en vriendelijkheid. Ellen is in 1952 gebore en Foster in 1947. Hulle stig die groep uh, van uh, Foster en Ellen in 1975 en uh, met die liekie Bunch of Time nou uh, uh, ook uh, Maggie ne? hulle maak jy in 1979 werkelike deurbraak toe hulle uh, uh, in CDD nog nooit weer teruggekijk nie die liekie wat hulle nou voor is natuurlijk meisies naam of persoonse naam en dit is Maggie ons luister, hier kom hy I wander today to the hills, Maggie, to watch the scene below. The creek and the creaking old mill, Maggie, where we used to long, long ago. The green grove is gone from the hills, Maggie, where first the daisy sprung. The creaking old is still Maggie since you and I were young. Oh, they say that I'm feeble with age, Maggie. My steps are much slower, than them. My face is a well-written page, Maggie, and time all alone was the pen. They say we have outlived our time, Maggie as dated as songs that we've sung. But to me, you're as fair as you were, Maggie, when you and I were young. lived our time. Maggie, as dated as songs that we've sung. But to me, you're as fair as you were, Maggie, when you and I were young. when you and I were young. As hy Foster en Ellen, die eerste stijl van die twee, maak alle liekies een treffer. Uh, as daarmee een ander stijl so, uh, en dit staan uit hoor, uh, as een liekie eerste uh, uh, achtergrond of een eerste uh, connotatie het, dan kom een mens het onmiddellik achter. Ok, nou kom ons by John Fred and his Playboys. En hulle sing van Judy self. Hulle sê Judy in disguise. Ok, Judy, is jy wat die program opgestel het? Nee, ek nie. Nou, eh, as jy hierin in sit, dan is dit jy wat hy oor sing. John Fred and the Playboys, Judy in disguise. Judy in A Judy in Disguise, dit was Judy herself, wat uh, die plaat gekies het en uh, opgesit het. En uh, eh, oké, okay, ons stap aan met, wel, nie vrouwename nie, ek wil anhoog sê vrouwename, maar alhoewel, daar is ook soveel vrouwename liekies wat mens een program van net dit kan maak en het klink altyd vir my mooier. <laughs> nou, George Baker Selection is volgende op die speellys en die twee liekies, hulle gaan vir ons twee singen. Die eerste een is Bella Maria, dit is uh, die prachtige Maria, en die andere een is A Mary Jean, George Baker Selection, hier kom hulle. MUZIEK in Afrikaans het, uh, wie sing om, Joanna Field, <clears throat> Goodbye John, I Love You. Ok, nou gaan ons na twee verskillende groepe luister, wat een liekie sing met die naam, maar is ook twee verskillende liekies. En, dis Santa Barbara, en hulle sing vir ons Charlie, en dan natuurlijk die ander bekende Charlie, wat ons allemaal ken, is van Rabbit. Hier kom hulle. Mm-hmm. <clears throat> llamaba Charlie. La encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di mi nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. Gracias. was hy, dit was Charlie van Rabbit en dan Santa Barbara was die ander groep wat ook een liekie uh, genaamd Charlie gehad het. Ok, ons kom by uh, ons eie sangpaarkie, so lieflik mekaar gecomplimenteer met hulle stemme wat so harmoniseer en ek praat natuurlijk van Kobus en Hanlie. Nou, die liekie wat hulle vir ons bring is uh, ek het hom nou net gehad en hy nou is hy weg. Piep, piep, piep. Hey, wereld. Ja, daar is hy. Nee, is nie. Huh? Het spook. Het spook hier so. Ja. Uh, die die liekie sy naam is uh, wil jy dans Karina maar om die dood toe nie sien ek om hier voor my nie en ek het om gesien dit toe ek besluit het om om aan te kondig nee, hy sal maar moet oorstaan tot net nou kom, oh, oh, François en Elisabeth, ek geen wonder ek kry om nie, ek sê Kobus en Kobus en iemand, eh, In elk geval, hier kom Frans van Elisabeth, wil jy dans Carina? MUZIEK story in die liekie verskuil uh, is vir my een mooi story, is een mooier story as wat die liekie self is. Uh, ek sien haar daar sit en ek sien haar so kyk na die deur en wacht vir iemand wat dalk nie gaan opdaag nie en dan net as hy opstaan om huis toe te gaan, dan staan hy voor haar en uh, is een prachtige story. Ok, <laughs> tol en tol is die mense wat uh, uh, aanvankelijk hierdie liekie gesing het, en toet het eh, Demis Roussos het ook een groot treffer van hom gemaakt, en ek praat natuurlijk van die meisie naam Eleni. Nou, hulle sê, direct na hierdie liekie uitgekom het, het die naam Eleni onder die meisies verskrikkelijk toegeneem. Nou ja, die name moet van Ivers afkom. Demis Roussos, Eleni. Eleni. was <clears throat> Demis Roussos met Eleni en uh, ja, ek verbeel my amper daar was een Afrikaanse liekie ook op die naam en haar naam was Vrede. Is die liekie sy naam of dit is een eh, eh, sinniekie wat uit die liekie uit voorkom, ek weet nie. Maar het klink vir my baie bekend. Ek weet nie, uh, miskien is ek reg, is daar iemand wat kan bevestig? Ok, ons kom nou by die funny spot. Uh, Demis Roussos bring ons by Wackett Simpson en hy sê, uh, wel, hy bel iemand en hy sê, your family cannot spell. Dit is nou een aantuiging om te maak, kom ons hoor wat meen hy daarby. Wackett Simpson, your family cannot spell. Good afternoon, I'm looking for Rena Rush, please. Yes. It's, it's Mark Pemberton here. I uh, do work on behalf of Alma Mater Academy. Yes, yes. Basically, what they do, all the new pupils that come into the school, uh, they ask me to do a background check. Yes. Maxine and Tanika <laughs> at this stage have been approved but not accepted for 2015. They've been accepted as far as the, as far as the principal concerned. Yeah, no, you see, it's, it's, it's conditional. Uh, uh, depending on what my background check reveals? Because um, people did reply and said they, they welcome to come to, to And then, um, I mean, we've already paid the school fees and everything, and they accepted it, so... Mm, yeah, you see, my job is to do background checks on the parents and on the kids. <laughs> Um, uh, all right. <laughs> no, that's fine. Yeah, well, one of them is, is obviously financial, and we, we check the parents' financials, and, um, and we just see, okay, can they afford the school fees? Quite clearly, you, you guys can because you've already paid up front. Uh, but then we need to look at uh, the readiness of, of the actual children because uh, it's it's it's a privilege to go to Alma Mater Academy in Krugersdorp. You understand? <laughs> Uh, I'm with you. Yeah, and uh, well, what we've uh, found is that a Maxine from what what what I've discovered is that is that her spelling is is not exactly up to scratch. Oh. Oh. yes. Yeah. At the school, we have a spelling bee every single year, so we're quite proud that our pupils are good spellers. Yes. yeah. So this is not looking good for Maxine at this stage. As far as we're concerned, they've been accepted. We've already paid for the year's school fees and everything. Yeah, you see, there, there, there is a difference uh, between being accepted and being approved. Yeah, you see, they didn't they didn't explain that to us when we went for the interview. And Maxine's gone through tests and everything. She went through twice already. Mm. And there was apparently a big improvement, and that's why they accepted her. Um, because we, we are uh, very much proud ourselves on our academics here at the school. Oh, we wouldn't want pupils coming in and, and, and and tarnishing the good name. You understand? <laughs> wow. Wow. Yeah, all right. Let's just get to the bottom of the spelling thing. Um, who did she inherit this from? Nobody. I, am not happy with uh, signing off on this form and saying, okay, she's uh, uh, good enough to go to Alma Mater Academy. I bet your daughter wouldn't even be able to spell Alma Mater. wow rude. I'm going to take this up with the principal and she can be in contact with you. Lynn and I are best friends, so <laughs> I do this work on her behalf. Um, sure. Um, so you can do whatever you want, but she knows I do a good job. But Bob, this is actually very rude, and don't you think you should have actually, isn't this what my child needs, is for my child to go to a different school? We wouldn't want... Um, your kid to bring down our school's name. <laughs> She's on her way to the school now. Nina speaking. Good afternoon. It's Bob. Yeah. Bob. I'm hoping we can conclude this conversation. Yes, no problem. Where was I? All right. About Lexi that won't be able to spell Obabata. <laughs> to be honest, I don't think she would be able to. Bob, I'm um, actually here at Alma Mater now. I'm on my way to go see Lynn. Maybe you should work more on your spelling. It's probably inherited from you. Wow. Oh. From me? Yeah. <laughs> Why would she inherit it from me? <laughs> I did. I got a distinction for English in matric. Well, just because you got a distinction, ma'am, doesn't mean that you can spell. <laughs> oh, you're very personal, hey. I, I really do not appreciate you talking to me like this. Can you spell alma mater? I will go speak to Lynn. I'm on my way to the office now and I will. Just hold on. Can you even spell alma mater? Oh, my word. <laughs> Yeah, well, what is she doing? This is running down <laughs> Can you follow her? Lina! Oh, She's actually running. She is. What are you saying? When you told me my raise my child won't be even, even be able to spell alma mater. Yeah. So you said to me, your um, she mustn't spelling problem from you. I said, excuse me, I had a distinction in matric for gladiable spelling. Yeah. distinction matric. speaking, hello. It's Bob here. Can you spell alma mater for me? wow. <laughs> Listen, listen, email me. I want all your this whole conversation on email. Mm. All right, and then I'll spell alma mater for you on paper. You see, you don't know. That's why. <laughs> wow. <laughs> so in the principal's office Bob? now. Man. Yes. I'm standing here in alma mater's offices. Yes. And they do not know anything about you. Uh, ask them if they know about a guy called Wackhead Simpson. <laughs> Yo, Brigitte. <laughs> Sonic is I'll, I'll give you one last shot. Can you spell Elma Martin? <laughs> Yo, moer, <laughs> as hy, <laughs> gelukkig eh, die vrouwmense sin vir humor, en uh, as hy dan nou nie kan spel nie, uh, sy het dit daarom goed hanteer. Ok, ons stap aan. <clears throat> Die volgende ou op die draaitafel, Klaas Bruce. Hy is een Zuid-Afrikaanse country sanger en stiefkind van Virginia Lee. En hy maak sy eerste opnamers as achtergrondsanger en basgitaarspeler in 1960s. Later bemeester hy die klaverboord, tromme, kitaar en ander instrumente. In 1971 het hy die 11de plek op die SA Top 20 treffersprade gekry met Sally Sunshine. Hy was ook die eerste stem van Sarel Seemonster op die Afrikaanse TV-program Willi Wali. Clive Bruce met Sally Sunshine. Ja. consist of five Sally Sunshine. And a room in the ghetto is your home. In the spring of your life, you must act like a wife, cause your pa can't manage on his own. You don't know what it's like to buy candy or to ride on a seesaw in the park. And you don't ever play with the kids round your way. It's a shame you never had a star. But you smile. smile all the while, sunshine. when you really ought to cry. Don't give up, keep it up now, sunshine. The sun is gonna shine upon you by and by. We've got so much to learn, Sally Sunshine. You're the one who can tell us what to do. Carry on, little girl, show the rest of the world how to love and live our lives like you. Sally Sunshine, baie van ons ken so eh, iemand wat van jongs af al geforceer was om uh, wel moeder te speel vir die siblings, uh, omdat die ma nie meer daar is nie en die pa werk en hy kan nie by alles uitkom nie en so die oudste dochter moet dan maar instaan en uh, alles doen wat die ma so gedoen het vir die familie. Ok, hierdie dame, Cheryl Moana Marie Nunes Zafan, is geboor op 17 mei 1971 in Oregon, Verenigde Staten. Sy is een eh, televisie aanbieder, een eh, voormalige Oakland Raiderette. Nou hierdie Raiderette is a, eh, die cheerleader vir die Oakland Raiders voetbalspan. Sy is een wenner van skoonheidscompetities en een muzikant. Sy word verwijs na een in John Rawls Silikie, Cheryl Moana Marie. Kort na haar geboorte het haar ouders albei van Hawaii besluit om die gesin terug te skuif na die eiland Kauai. John Rawls sing oor hierdie skoonheid Cheryl Moana Marie. Cheryl sweetheart. prachtige name vir een meisie. De, mens kan verlief raak as gevolg van net die klank van die name. En uh, <laughs> blijkbaar was sy skoningin en sy was, och, sy was een Uh, wat die type wat mens altyd sê, sy moes seker hoofdmeisie gewees het, en sy, as sy aan iets raak, dan verander het in goud, mens krij die type mense, ne. Ok, nou, nog een wat Juni, Judy, al voorheen aangevraad in, in my program. Ek weet, vorige keer het ek ook een program gehad wat uh, mense kon uh, eh, liekie keeses doen. Sy daar drie uh, versoeken ingesit en al drie was met uh, damesname. Sy het gevra vir Barry Ryan met Eloise. Dan sy ook gevra vir uh, Jessamine en die ander ene was die Turtles met Eleanor. Die een van haar liekies wat ons nou na gaan luister het, wat sy op hierdie program ingesluid het, is Barry Ryan met Eloise. knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it is like the stars that please the night, the sun that makes the day, that lights the way. And when that star maar die ook kan excited raak daar oor Eloise, eh, jy weet, in 1970 het ek uh, hier in die einde van die jaar, november daarom, het ek gaan blok by uh, Susan hulle, Susan, uh, die tijd was sy nog Susan Smit gewees, nou Susan Jacobs daarvan uh, Amersfoort, en sy het verjaar op die 7 en toe koop ek vir haar een uh, verjaarsdag geskenk en uh, die geskenk was gewees uh, plaat en die plaat sy naam was uh, A Way of Life van Family Dog maar nou Susan het so baie van hierdie een wat ons so pas geluister het van Eloise het sy baie van gehou en sy het om altyd klip hard daar in haar kamer gespeel <coughs> en uh, en weet nie of het daar is nie, maar ek het nie van die plaat gehoond. <laughs> toe koop ek vir die, toe sy die ander ene speel, toe hoor ek aan maas kreeg, dis beter Susan, De, nou luister jy na goeie muziek. Nou ja, <laughs> nou, uh, ja, nou, dit moet in gedachte gehou word, die tyd het ek my 25 cent per week gehoord, sakgeld gekry en die plaat het my iets soos 1 rand 70 of 2 rand gekos word, so ek het een paar weke moes ek op, opspaar om die plaatjie vir haar verjaarsdag te koop. Nou, kom ons, uh, dit was nou vir die liekie wat sy so baie van nou uh, Eloise, maar uh, Judy sê dit is ook een van haar ginslinge. Ons kom nou by Ray Dillon. Hy is uh, eh, geboore as uh, Frederik Jersig in Oornals Rus. In 2002 maak hy sy debietopname New Kid in Town, wat nie juist iwers heen gegaan het nie, en uh, sy deurbraak het in 2006 gekom, moet Hakai stoppie lori. Maar as een dekade, meer as een dekade, nadat sy uh, sang, uh, uh, wel, sy uh, treffer Jessica bekend gestel is, trouw die Suid-Afrikaanse sanger Rydelin werkelijk met sy Jessica Erasmus, een onderwijsres van Uitenhage en wie skoolhou op Parijs. Ja, ek weet ek het so onderhoud, my onderhoud was gereel met uh, eh, Rydelin, maar hy bly toe op uh, eh, Vogwil, is het? Nee, nie Vogwil nie. Ach, daar ene net buiten Parijs, ja, kan vog wel wees, is het? <clears throat> maar in elk geval, toes hulle syne nie lekker nie, so toe het ons nooit gesels nie. Ok, ons luister na Ray Dillon met sy liekie Jessica, wat hy toe uiteindelik mee getrouwd is, ne? MUZIEK Jessica dier uh, eh, eh, Ray Dillon. Nou ja, Lance James op 18 juli 1938 is hy gebore 2 maart 2020 was uh, is hy oorlede. Nou, uh, eh, hy is een bekende Suid-Afrikaanse country sanger en radio omroeper. Hy was op Springbok Radio hier van 1954 tot 1958. Van sy treffers sluit in Dankie Vicky. Dankie Vicky en Ahoy, Madagasker Ahoy. Nou, tydens huisgenootse 2009 skouspel is sy naam met nege ander sangers vereer en is levenslange bijdra tot die eh, Suid-Afrikaanse uh, uh, eh, muziekmark. Lance James, of uh, ja, hy is, uh, sy fan was in Liebenberg, geboor in 1938 in Jermiston in die Oostrand, van Johannesburg, hy is getrouwd met Valerie May Wilson en hulle twee kinders en uh, die kinders is uh, Chanel Liebenberg en Dion Liebenberg die liekie wat hy vir ons bring is natuurlijk die een met die dames naam of die een met die eh, naam en die titel en dit is Wiki Wiki keep onthouden hoe je vrolijkste velbloem die lente naar mij komt. En mijn liefde tier en zacht je hart omvult. En tezamen stappen ons twee hand aan hand, samen je toekomst en met ons hoop en met ons drome, al ons jonge liefdes drome, en met liefde in jou jonge hart, jy na my gekom, en ons dier die gouwe dag, hier die wonderlijke dag. Vicky, jy is die liefde, Ek bly achter in die reen en wind Eensam sonder jou En ek denk aan al ons drome Al ons jong vergeetse drome Op die laag eensam tot ons pad Denk ek steeds aan jou En ek wonder die hoof of die daddy, big daddy van die uh, country sangers in Suid-Afrika. Nou ek sien uh, Hanlie, jy sê die Cheryl Moana Marie van uh, uh, John Rawls is een wat jy nie voorheen al gehoor het nie, jy ken net die Afrikaanse weergawe van Gert Potgieter. Nou, met my was het nou net weer andersom. Ek het John Rawls sinne nou leer ken en aan hom gewoond geraak. Toe ek eh, die program opstel, het ek gewonder, sal ek Gert Potgieter op? Ek het hom eers onlangs ontdek, die een wat Gert Potgieter sing. Maar hy sing het in Afrikaans en uh, ja, toe het ek nou maar besluit op John Rawls, uh, eh, vir geen particular rede nie, Maar, uh, ja, uh, nou, so van Gert Potgieter gepraat, kom ons luister na sy een, en hy sing Sweet Maria. Sweet Maria, don't you cry bekende Suid-Afrikaanse tenor Gert Potgieter wat daar vir ons gesing het. Neil Diamond, uh, ek weet sy ma, sy naam was Rosie, nou ek wonder of hierdie liekie vir haar geskryf is, Cracklin Rose van Neil Diamond. Neil Diamond slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now. last for an hour. That's alright, cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Craggling Rose, your store-bought woman. But you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Crackling Rose, make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright we got all night to set the world right. This a dream that don't ask no questions. Diamond met Cracklin Rose, een van sy groot groot treffers gewees van die dag. Die volgende ou het ook redelijk baie treffers gehad en hy het ons aan die gang gehou dwars dier die 70s en uh, wel die 1970 en uh, <laughs> ek praat van Tommy Rowe hy was op baie van ons parties was hy die hoofdthema gewees en eh, die dames wat hy oorsing eh uh, hy het twee so wil eh, ek met een van hulle kies, wat er een sal ek maak. Kom ons kies Sheila, Tommy Rowe, die ander een is natuurlijk Oorij voor Heisel, maar uh, kom ons luister na Sheila. Sweet little Sheila, you'll know her if you see her, blue eyes and a ponytail, cheeks are rosy, she looks a little nosy, man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila, man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride, oh oh oh, I feel funny inside. Sheila whispers in my ear, ow, ow, ow, ow. I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together, man. This little girl is fine. Never knew a girl girl, that's my little Sheila, man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, I feel funny inside. Then little Sheila whispers in my ear, ow, ow, ow, ow, I love you, Sheila, dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. as hy Tommy Rau en hy sing van Sheila. Nou jylle weet dat wanneer my program hou nou uh, eh, 5 uur op, dan uh, eh, 6 uur moet jylle ingeskakel wees. Dan is dit Rudolf wat vir ons uh, gaan uitsaai en sy program is op spoed. Nou ja, dit is altyd lekker gesels daar en uh, lekker plate tussenin, so wees gereed en stuur somme nou al dier aan hom uh, eh, jylle, uh, eh, van jylle, van jylle versoeken en van waar oor jylle wil gesels en so aan, hy is altyd uh, beskikbaar daarvoor en uh, dan uh, hy sal verseker jylle antwoord en uh, ja, hy is op 071 071 onthou dit is een herhaling, ek herhaal nie, is 071-071-2448. Wat is nou makkeliker om te onthou as dit? 071-071-2448. Dit is Rudolf Goosen, en is, ja, stuur so lang vir my voicemail, of uh, uh, nota, of van wat ook al, van waar oor jylle graag wil gesels vanavond, hy rek daai geselsie uit na een lekker lekker bijeenkomst.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 that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed. en hy het vir ons gesing Delilah, hy weet, sy stem word beskryf as a wat, a full-throated uh, something baritone, ja en uh, hy en uh, wat sy ander ene wat net soos uitklink hulle, ek, ek kan hulle nie uit mekaar uit vertel nie uh, die ander ene is my wereld, amper sê ek Andy Williams, maar het is nie Engelbert Humperdinkt Die casuals, die casuals en hulle bring vir ons net een en die een is natuurlijk a jasmine. Mama. een naam in, is sekerlik die een van Alice. Nou wie de duivel is Alice? Kom ons hoor. Smokey! Sally called when she got the word She said, I suppose you've heard hands. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. a big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. groot groot treffer Living Next Door to Alice ek dink allemaal het hy liekie geken en allemaal het om geluister en ek glo wanneer hulle vertooning hou skree die gehoor eh, om eerste eh, daai ene te hoor ok, die Hollies is volgende hulle is weer op, ons het hulle al bykie vroeger gehad en hierdie keer is dit Suzanne wat hulle van praat en natuurlijk wat Sorry Suzanne, en, en ek sien Judy, Judy uh, Swanepoel, jy is ook daarom ingeskakel op jou eie program, en uh, ja, jy, jy sê jy geniet die program. Lekker luister, hier kom die Hollies met Sorry Suzanne. sy, die Hollies, hulle vraag om verskoning vir Suzanne, ek weet nie wat het hulle gedoen nie, maar hy is truly, sorry, Suzanne. Ok, nou, och, die tyd vang ons op, ne, en dit is nou, ek speel gauw gauw vir julle Jennifer Juniper van Donovan. the Jennifer Juniper, daar is nog so baie liekies oor, maar tyd is baas en uh, ja, ek gaan uh, nou uitspeel met Mixed Emotions se uh, You Want Love, Maria Maria. Ek sê vir julle, dankie julle, julle ingeskakel is, uh, wees seker om sondagochend na die uh, preek te luister, dit is 10 uur sondagochend, dier dominee Gustav Opperman aan ons gebring, en Dan in die middag het ons een sondag uitspan program met lekker rustige sondag muziek en uh, direct daarna is dit die bybelstudie van ook die boek Lucas wat ons eh, tans bezig is mee en ons trek by Lucas hoofstuk wel hoofstuk 64 van die reeks en eh uh, baie interessant en ook dier Dominique Gustaf Opperman vir ons gebring. Nou sê ek een lekker slaap aan die mense, uh, onthou om in te skakel of ingeskakel te bly, want uh, eh, 6 uur is dit Rudolfse program uh, en sy program is op spoed, so ek speel uit met Mixed Emotions, You Want Love, jy sê, daar is nog so baie, daar is Guy Korsten met Nicolene, Kom Dans Clara Dijn, Eleanor Rigby, Mandy, uh, Angelo, uh, Fernando, Rosetta, Norman, Marianne, uh, Pretty Belinda, Tammy, Dominique, Lara's Team, Mona Lisa, Uh, Simon Garfunkel, Cecilia, Tommy Rowe, Hoorai Faisal, al die liekies, laat ons nou maar, in die toekomst sal ek, as ek weer so'n program opstel, met dames of met name, sal ek die klomp eerste uh, eh, opzit. Lekker aand vir julle, slaap goed, droom mooi, hier kom Mixed Emotions. You want love, Maria Maria. You got baie dankie aan Judy vir die programse samenstelling.